Devintas skirsnis Bet asundai grumintis su tais niekšais užsidegė jos drabužiai. Tuomet jie paleido nelaimingąją, bijodami, kad ugnis nepersimestų ant jų. Apimta liepsnos, ji puolė prie durų, bet jos buvo uždarytos. Šauko prie lango, bet langas buvo užbarikaduotas. Tada kaimynė išgirdo kupiną siaubo riksmą. Tai asunta šaukėsi pagalbos. Paskui jos balsas pasidarė duslesnis, riksmas virto dejavimu – Kita diena, po nakties siaubo ir nerimo, Vasilijo žmona pagaliau išdryso išeiti iš namų ir teismo pareigūnai, kuriems ji davė žinę, išlaužė mūsų namų duris. Asunta rado smarkiai apdegusią, bet dar gyvą. Spinta buvo atplėšta, pinigai dingę. Benedetas tada visam laikui ko Rolijaną. Nuo tada nemačiau jo ir net nieko negirdėjau apie jį. Sužinojęs apie tą liūdną įvykį, toliau pasakojo Bertučijus, aš ir atvykau pas jūsų šviesybę. Man jau nereikėjo pasakoti jums nei apie Benedetą, nes jis buvo dingęs, nei apie savo brolienę, nes ji buvo mirusi. O ką jūs manote apie tą įvykį, paklausė Montekristas. Kad tai buvo bausmė už mano nusikaltimą, atsakė Bertušijus. Ak, tie vilforai, prakeikta padermė. Ir aš taip manau, niūriai sušnipždėjo grafas. Dabar, toliau kalbėjo Bertučijus, jūsų šviesybė suprantate, kodėl tas namas, kur aš nuo to laiko nesu buvęs, tas sodas, kuriame netikėtai atsidūriau, ta vieta, kur nužudžiau žmogų, man sukėlė skausmingus pergyvenimus, kurių priežastį jūs norėjote sužinoti. Prisipažįstu, nesu tikras, kad čia po mano kojomis, toje pačioje dobėje, kurią jis buvo iškasęs savo vaikui, neguli ponas Devilforas. Kągi, visko gali būti, tarė Montekristas stodamasis. Net ir tai, pridūrė jis vos girdimo balsu, kad karališkasis prokuroras dar gyvas. Abatas Buzonis gerai padarė atsiūsdamas jūs pas mane. Jūs taip pat gerai padarėte, kad viską man papasakojote, nes dabar aš jau negalvosiu blogai apie jūs. Na, o dėl Benedetų, taip nevykusiai pavadinto, ar neieškojote jo pėtsakų, ar nebandėte sužinoti, kas jam nutiko. Nebandžiau. Jeigu net žinočiau, kur jis yra, nesistengčiau jo pamatyti, bėgčiau nuo jo lyg nuo kokios pabaisos. Ne, laimė niekada nieko apie jį negirdėjau, tikiuosi, kad jis miręs. Nesitikėkite, Bertučijau, tari grafas. Piktadariai taip nemiršta, dievas juos saugo, norėdamas padaryti savo keršto įrankiu. Tebūnie taip, tarė Bertučijus, tik maldauju Dievą, kad man netektų su juo susitikti. Dabar, nuleidęs galvą toliau kalbėjo ekonomas, jūs viską žinote, ponas grafe. Žemėje jūs mano teisėjas, kaip danguje viešpats. Ar netarsite man paguodo žodžių? Taip, jūsų teisybė. Ir aš galėčiau pakartoti, ką jums sakė abatas Buzonis. Tas Vilforas, prieš kurį pakėlėte ranką, vertas bausmės už savo poilgį su jumis ir galbūt dar už kai ką. Jeigu Benedetas gyvas, tai kaip jau esu jums sakęs, Dievas jį pavers savo bausmės įrankiu, o paskui jis ir pats bus nubaustas. Jūs galite papriekaištauti savo tik dėl vieno dalyko, kodėl išgelbėjęs tą vaiką nuo mirties, jo negražinote motinai. Štai kur jūsų kalti, Bertučijau. Taip, jūsų šviesybė, Dėl šito aš kaltas pasielgiau kaip bailys. Kai atgaivinau vaiką, mano pareiga buvo, kaip sakėte, gražinti jį motinai. Bet norint tai padaryti, man būtų reikės surinkti tam tikrų žinių, atkreipti į save dėmesį, galbūt net išduoti save. Aš nenorėjau mirti, mane siejų su gyvenimu brolienė ir įgimta korsikiečių savimeilė, kuri nori keršyti skaudžiai ir iki galų. Bet to aš mylėjau gyvenimą, aš netoks drasus kaip vargšas mano brolis. Bertučijus užsidengė veidą rankomis, o Montekristas įsmeigė į jį mislingą žvilgsnį. Paskui po valandėlės tylos, kuriai laikas ir vieta suteikė dar daugiau iškilmingumo, grafas tarė su jam nebūdingu liūdėsiu. Kad tinkamai užbaigtume savo pokalbį, Paskutinį apie visus šiuos įvykius gerai įsidėmėkite Bertučijų mano žodžius, kuriuos dažnai girdėdavau sakant abatą buzonį. Nuo bet kokios nelaimės yra du vaistai – laikas ir tylėjimas. O dabar noriu pasivaikščioti po sodą. Tai, kas jums tų siaubingų įvykių dalyviui teikia skausmų, man sukelia greičiau malonius pojūčius ir iškelia šios sodybos vertę. Matote, Bertučijų – Medžiai malonus tik dėl to, kad teikia šešėlį, o pats šešėlis malonus, kad žadina svajas ir lūkesčius. Štai ir įsigijau sodą, manydamas, kad perku tik aptvertą plotą, o pasirodo tas aptvertas plotas yra sodas, kuriame klaidžioja šmeiklus sutartyje nenumatytos. Man patinka šmeiklos, aš niekada nesu girdėjęs, kad mirusieji per šešis tūkstančius metų būtų pridarę tiek blogą, kiek gyvieji padaro per vieną dieną. Grįžkite namo, Bertučijau, ir ramiai miegokite. Jeigu išmušus paskutiniai valandai jūsų nuodėm klausys nebus jums toks gailestingas kaip abatas buzonis, pasikvieskite mane, jei dar būsiu gyvas, ir aš rasiu žodžių, kurie švelniai užliuliuos jūsų sielą, kai ji ruošis į sunkę kelionę, vadinamą amžinybę. Bertučijus pagarbiai nusilenkė grafui ir sunkiai atsidusęs nuėjo. Montekristas pasiliko vienas jis žengė keletą žingsnių. Čia, po šituo platanu, kapas, kuriame buvo užkastas kūdikis, sušnipždėjo jis. Ten varteliai, pro kuriuos buvo įeinama į sodą. Aname kampe slapti laiptai vedantys į miegamą jį. Nemanau, kad visą tai reikėtų pasižymėti užrašų knygelėje, nes čia man prieš akis po kojomis aplinkui reliefinis gyvas planas. Ir grafas dar kartą apie ją sodą pasuko link karietos. Bertučijus, matydamas jį susimašiusį, tyliai atsisėdo šalia vežėjų. Karieta nuvažiavo į Paryžių. Ta patį vakarą, grįžęs į savo namus Elizėjaus laukuose, grafas Montekristas apėjo visas patalpas, kai būtų daręs tik žmogus, kuris pažįsta jas jau daugelį metų. Nors jis ėjo kitų prieš akiją, bet nei kartų neapsiriko atidarydamas ne tas duris, nepasuko į laiptus ar koridorių, kurie nebūtų jo vedę ten, kur jis norėjo patekti. Ali lydėjo jį per tą naktinę apžiūrą. Grafas davė Bertučijų nurodymų dėl papuošimo ar kambarių paskirstimo ir pažiūrėjęs į laikrodį atidžiai klausančiam nubijiečiui tarį. Jau pusė dvyliktos. Netrukus turi atvykti Haidį. Ar įspėtos kambarinis prancūzijais? Ali parodė ranką į patalpą skirtas gražiai graikiai. Jos buvo taip rūpestingai paslėptos, kad uždengus duris kilimu, buvo galima apeiti visą namą ir nei nepagalvoti, jog čia yra dar svetainė ir du gyvenamieji kambariai. Ali, kaip jau sakėme, parodė ranką į duris, ištiesi tris kairiais rankos pirštus ir padėjęs ant tos pačios rankos galvą, užsimerkiai vaizduodamas miegantį. Suprantu, tarė Montekristas, įpratęs su juo šitaip kalbėtis. Visos trys laukia jos miegamajame, ar ne? Taip, linktelėjau Aly. Pone šiandien bus nuvargusi, toliau kalbėjo Montekristas, ir turbūt tuo jau pat norės gulti. Tegu jos nekalbina, tegu kambariniais prancūzijais tik pasveikina naująją savo ponę ir pasitraukia. Žiūrėk, kad kambariniai graikiai nebendrautų su kambarinėmis prancūzėmis. Ali nusilenkė. Netrukus pasigirdo balsas šūktelėjęs vartininką. Vartai atsidarė, į alėją įvažiavo ekipažas ir sustojo prie priengių. Grafas nulipo žemyn, karietos durelės buvo jau atidarytos, jis padavė ranką jaunai moteriai, susisupusiai nuo galvos iki kojų į žalę šilkinę skraistę, visai suvinėtą auksu. Jaunoji moteris paėmė jai ištiestą ranką, meiliai ir pagarbiai pabučiavo ir ištarė keletą malonių žodžių, į kuriuos grafas atsakė su švelniu rimtumu tą skambę kalbą, kurią senasis Homeras įdėjo savo dievams į lūpas. Paskui, žengdama įkandin Ali, kuris nešėsi rausvų vaškų žvakę rankoje, moteris, ta pati gražuolį, kuri lydėjo Montekristą Italijoje, nuėjo į jai skirtus kambarius, o grafas nužingsnevo į savo apartamentus. Pusė pirmos name visos šviesos buvo išgesintos ir buvo galima pamanyti, kad visi ramiai miega. Dešimtas skyrius. Neribotas kreditas. Kitą dieną, apie antrą valandą po pietų, Pora gražių angliškų arklių pakinkytas ekipažas sustojo prie Montekristo vartų. Vyriškis apsivilkęs mėlynų fraku su šilkinėmis tos pats spalvos sagomis, baltą liemene, ant kurios buvo stambi auksiniai grandinėliai, apsimovęs riešutus spalvos kelnėmis, su taip žemai iškritusiais ant kaktos ir tokiais juodais plaukais, jog buvo galima suabejauti jų natūralumo, juo labiau, kad jie mažai derinosi su giliomis, kaktą vagojančiomis raukšlėmis, kurių niekaip negalėjau paslėpti, Žodžiu, kokių 50 ar 55 metų vyras, besistengęs atrodyti 40, iškišo galvą pro karietos langą, ant jos durelių buvo atvaizduota barono karūna ir pasiunti savo grumą paklausti vartininko, ar namie grafas Montekristas. Laukdamas atsakymų, šis žmogus labai smalsiai, beveik net nemandagiai apžiūrinėjo namų išorę, dalį sodo ir šmėkščiuojančių už tvoros tarnų livrėjas. Šio žmogaus akys buvo žvitrios, bet greičiau gudrios negu protingos. Lūpos tokios plonos, kad buvo susmukusios į burną. Pagaliau platūs ir smarkiai įsišovę skruostai tikras klastingumo požymis, žema kakta, atsikišęs pakaušis, didžiuliais anaiptol nearistokratiškos ausys – Spręsdamas iš šių požymių, kiekvienas fizionomistas būtų pasakęs, kad šito žmogaus charakteris bjaurus. Tačiau šis žmogus apie tai nieko nenusimanantiems prašaliečiams darydavo nemažą įspūdį savo puikiais arkliais ir karieta, didžiuliu deimantu, įsiektų vietoj segučio į marškinių krūtinę ir raudoną ordinų juostelę einančią nuo vienos kilpeliais iki kitos. Grumas pabeldė į vartininko langą ir paklausė. Ar čia gyvena grafas Montekristas? Taip, jo šviesybė gyvena čia, atsakė vartininkas, bet jis klausimai žvilgtelėjo į Alį. Alį nežymiai papurtė galvą. Bet, paklausė Grumas, bet jau šviesybė nepriima, atsakė vartininkas. Tada paimkite mano ponų baronų Danglarų vizitinę kortelę. Perdukite ją grafui Montekristui ir pasakykite, jog važiuodamas į deputatų rūmus, mano ponas užsuko čia, kad turėtų garbę jį pamatyti. Aš neturiu teisės kalbėti su jo šviesybe, atsakė vartininkas. Jūsų pavedimą atliks kamerdineris. Grumas grįžo prie ekipažo. Na kaip, paklausė danglaras. Berniukas sugėdintas gautos pamokaus perdavė savo šeimininkui vartininko žodžius. Oho, tarė šis, matytas atvykėlis koks kunigaikštis, jeigu visi jį vadina jūsų šviesybę ir su juo turi teisę kalbėti tik jo kamerdineris. Bet nesvarbu, Jam atidarytas kreditas mano banke ir man teks su juo susitikti, kai jis panorės pinigų. Danglaras atsilošė karietoje ir taip, kad būtų girdėti anapus kelių, riktelėjo vežėjui į deputatų rūmus. Pro savo fligelio žaliuzijas Montekristas laiko įspėtas pamatė baroną ir pro puikų binoklį apžiūrėjo jį. Ir reikia pasakyti, su nemažesniu smalsumu negu Danglaras kai jis apžiūrinėjo namą, sodą ir livrėjas. Iš tikrųjų, tarė jis su pasibjaurėjimu, įsukdamas binoklio vamzdelius į dramblio kaulo aptaisus. Ta žmogus šlykštus. Kaip galima vaus metus į jį pirmą žvilgsnį nepažinti iš priplotos kaktos, kad tai gyvatė, iš įsišovusio kiaušo, kad tai vanagas, ir iš aštraus snapo, kad tai suopis. Aly, šūktelėjo jis, paskui sudavė vieną kartą į varinį varpelį. Ali įėjo. Pakvieskite Bertučijų, tarė Montekristas. Tuo pat metu įėjo Bertučijus. Jūsų šviesybė mane kvietite, paklausė ekonomas. Taip, atsakė grafas. Ar matėte arklius, kurie ką tik stovėjo prie mano vartų? Žinoma, jūsų šviesybė ir nebejoju, kad jie puikūs. Kaip čia atsitiko? paklausė Montekristas susiraukdamas kad kai aš jūs paprašiau nupirkti man porą gražiausių arklių esančių Paryžiuje, atsirado dar viena pora, tokios pat vertės kaip mano, ir ta pora nestovi mano arklidėje. Pamatęs surauktus grafo antakius ir išgirdęs griežtą jo balsą, Ali nuleido galvą. Tu čia nekaltas, gerasis mano Ali, arabiškai tarė grafas su tokiu švelnumu, kokiu buvo sunku tikėtis iš jo balsų ir veido išraiškus juk tu nieko neišmanai apie angliškus arklius. Ali veidas nušvito. Jūsų šviesybė, tari Bertučijus, arkliai, apie kuriuos kalbate, nebuvo parduodami. Montekristas gūštelėjo pečiais. Žinote, ponas ekonomė, viskas ir visada parduodama, jei moki pasiūlyti gerą kainą. Ponas Danglaras už juos mokėjo 16 tūkstančių frankų jūsų šviesybę. Tuomet reikėjo pasiūlyti jam 32 tūkstančius – Jis bankininkas. Bankininkas niekada nepraleis progos padvigubinti savo kapitalą. Jūsų šviesybė rimtai kalbate? paklausė Bertučijus. Montekristas pažiūrėjau į ekonomą nuostabos kupino žvilgsniu, kad kažkas drįsta jį klausinėti. Šį vakar, tarė jis, man reikia padaryti vieną vizitą. Aš noriu, kad tie arkliai būtų pakinkyti į mano karietą ir su naujais pakinktais. Bertučijus nusilenkė ir nuėjo. Prie durų jis sustojo. Kelintą valandą jūsų šviesybė važiuosite, paklausė jis. Penktą, atsakė Montekristas. Drįstu pasakyti jūsų šviesybę, kad dabar jau antra valanda, sutrikęs tarė ekonomas. Žinau, trumpai atsakė Montekristas. Paskui atsisuko į Alį. Pravesk pro ponę visus arklius, tegu ji išsirenka porą, kuri labiausiai patiks. Sužinok, ar ji norės pietauti kartu su manimi, jei norės, tegu pietus paduoda pas ją eik ir atsiųsk man kamerdinerį. Vos tik Ali išėjo, įžengė kamerdineris. Batistenai, tarė grafas. Jūs tarnaujate pas mane jau metai. Per tą laiką aš paprastai išbandau tarnus. Jūs man tinkate. Batistenas nusilenkė. Belieka tik sužinoti, ar aš jums tinku. Ak, jūsų šviesybę, sušuko Batistenas. Išklausykite iki galo, toliau kalbėjo grafas jūs gaunate per metus pusantrų tūkstančių frankų, o tai alga gero narsaus karininko, kuris kasdien rizikuoja savo gyvybę. Jūs gaunate maistą, kurio jums pavydėtų daugelis kanceliarijų viršininkų, nelaimingų tarnautojų, nepalyginti labiau apkrautų darbų negu jūs. Jūs tarnas, bet pats turite tarnų, kurie rūpinasi jūsų skalbiniais ir drabužiais. Neskaitant pusantro tūkstančių frankų algos, pirkdamas viską mano tualetui per metus iš manęs pavogėte dar maždaug pusantro tūkstančių frankų. Ak, jūsų šviesybė! Aš nesiskundžiu, Batistenai, tai pakenčiama, bet pageidaučiau, kad šitos sumos neviršytumėte. Taigi jūs niekur nerasite geresnės vietos už tą, kurią pasisekė gauti. Aš niekada nemušu savo tarnų, niekada nebaru, niekada nepykstu, visada atleidžiu už klaidą, bet niekada neatleidžiu už nerūpestingumą ar už maršumą. Mano įsakymai trumpi, bet aiškus ir tikslus. Man maloniau pakartoti juos du ar net tris sykius, negu matyti juos nesuprastus. Aš pakankamai turtingas, kad žinočiau viską, kas mane domina, ir labai smalsus, įspėjau jūs. Už tai, jei kada nors išgirsiu, kad kalbėjote apie mane – Nesvarbu, gerai ar blogai, svarstėte mano poelgius, sekėte mano elgesį, tą pačią akimirką būsite atleistas. Perspėjau savo tarnus tik vieną kartą. Jūs perspėtas, eikite. Batistenas nusilenkė ir žengė keletą žingsnių durų link. Beje, toliau kalbėjo grafas, užmiršau jums pasakyti, kad kiekvienais metais aš padedu tam tikrą sumą savo tarnų vardu tie, kuriuos atleidžiau, aišku netenka šitų pinigų, jie eina kitų naudai, o kiti juos gaus po mano mirties. Jūs tarnaujate pas mane jau metai ir jūsų turto pradžia padaryta. Pasistengite, kad jis didėtų. Ši kalba pasakyta girdint Ali, kuris liko abejingas, nes nei žodžio nesuprato prancūziškai, padarė Batistenui įspūdį, suprantama kiekvienam, kas pažįsta prancūzo tarno psichologiją. Aš stengsiuosi prisiderinti prie visų jūsų šviesybės norų, tarė jis. Be to, seksiu ponų Ali pavyzdžių. Jokių būdu, tarė grafas lediniu balsu. Ali turi daug trūkumų, ne tik gerų savybių. Iš jo neimkite pavyzdžio, nes Ali išimtis. Algos jis negauna, jis netarnas, mano vergas, mano šuo. Jeigu jis netliks savo pareigos, aš jo neišvysiu, aš jį užmušiu. Batistenas išsproginuokis. Netikite? paklausė Montekristas. Jis pakartojo Ali, ką buvo pasakęs Batistenui prancūziškai. Ali išklausė, nusišypsojo, priejo prie savo pono, priklaupė ant vieno kelio ir pagarbiai pabučiavo jam ranką. Ši įspūdinga pamoka visiškai apstulbino Batisteną. Grafas Batistenui davė ženklą išeiti. Ali nusikė paskui savo poną. Juodu įėjo į kabinetą ir ten ilgai šnekėjusi. Penktą valandą grafas tris kartus sudavė į varpelį. Vienu dūžiu jis iškvietė Ali, dviem dūžiais Batisteną, trimis Bertučijų. Ekonomas įėjo. Arklius, tarė Montekristas. Arkliai pakinkyti, atsakė Bertučijus. Ar aš turiu jūsų šviesybę lydėti? Ne, tik vežėjas, Batistenas ir Ali. Grafas išėjo priengi ir pamatė savo ekipažą, pakinkytą tais pačiais arkliais, kuriais jis grožėjusi rytą, kada jais buvo atvažiavęs danglaras. Eidamas pro arklius, grafas juos nužvelgė. Jie iš tikrųjų gražūs, tarė jis, gerai padarėte, kad juos nupirkote, tik tad padaryta truputį per vėlai. Jūsų šviesybė, tarė Bertučijus, turėjau daug vargo, kol juos gavau ir jie kainavo labai brangiai. Argi nuo to arkliai netokie gražūs? paklausė grafas gūštelėjęs pečiais. Jeigu jūsų šviesybė patenkintas, tarė Bertučius, tuomet viskas gerai. Kur įsakysite važiuoti? Šose Danteno gatvėje pas baroną Danglarą. Šis pokalbis vyko priengyje. Bertučijus išėjo ant laiptų. Dar štai kas, Bertučijau, pridūrė Montekristas. Man reikia žemės sklypo pajūryje, sakysim, Normandijoje, kur nors tarp Havrų ir Bulonys. Kaip matote, jūsų nevaržau. Tame sklype, kurį nupirksite, turi būti nedidelį prieplauką ir įlankėlį, kur galėtų stovėti mano korvetį. Jos gramzda 15 pėdų. Laivas turi būti paruoštas išplaukti į jūrą bet kurio dienos ar nakties metu. Pasiteiraukite visų notarų dėl sklypo atitinkančio šias sąlygas. Kai sužinosite, nuvyksite apžiūrėti ir jeigu jums patiks, nupirksite jį savo vardu. Korvetį turbūt jau plaukė į Fekaną. Ta vakarą, kai išvykome iš Marselio, mačiau, kad ji išplaukė į jūrą, o jachta, jachtai sakyta laukti Martige. Gerai, retkarčiai susižinokite su abiem kapitonais, kad jie neužmėgtų. O kaip su garlaiviu? Kuris stovi šalone? Taip. Ta pati parengtis kaip ir abiem burlaiviams. Klausau. Kai tik nupirksite sklypą, pasirūpinkite, kad šiaurės ir pietų keliuose būtų pakaitiniai arkliai kas 10 mylių. Jūsų šviesybė galite manim pasikliauti. Grafas linktelėjo, nulipo laiptis ir iššoko į karietą. Puikus arkliai ėmė lėkti ryščia ir sustojo tik prie bankininkų namų. Danglaras pirmininkavo geležinkelių komisijos posėdyje, kai jam buvo pranešta, kad atvyko grafas Montekristas. Posėdis beje artėjo į pabaigą. Išgirdęs grafo vardą, danglaras atsistojo. Ponai, tarė jis kreipdamasis į savo kolegas, kurių daugelis buvo garbingi aukštųjų arba žemųjų rūmų nariai. Atleiskite man, kad turiu jūs palikti. Bet įsivaizduokite, Romos Thompsono ir Frenčio bankas atsiuntė pas mane kažkokį grafą Montekristą, atidarydamas jam neribotą kreditą. Tokių nevykusių pokštų mano užsieniniai kompanijonai nėra drįsę krėsti. Aišku, mane apimė smalsumas. Šįryt buvau užvažiavęs pas tą vadinamąjį grafą. Jeigu jis būtų tikras grafas, patys suprantate, nebūtų toks turtingas. Jis nesiteikė manęs priimti. Kaip jums šitai patinka? Juk tik didenybės arba labai gražius moterys su žmonėmis elgėsi kaip tas ponas Montekristas. Beje, namas Elizėjaus laukuose iš tikrųjų jam priklauso ir rodus visai neblogas. Bet neribotas kreditas, toliau kalbėjo Danglaras, šipsodamasis bjaurę šypseną, verčia būti reiklų bankininką, pas kurį jis atidarytas. Užtat man labai knėti pamatyti tą poną, turbūt mane mistifikuoja. Bet jie ten nežino, su kuo turi reikalą. Dar pažiūrėsim, kas juoksis paskutinis. Šiuo žodžius ištaręs, taip pabrėžtinai, kad net šnervis įsiputė, ponas baronas paliko savo svečius ir nuėjo į baltą auksų išpuštą svetainę, garsėjusią visoje šose Danteno gatvėje. Čia jis ir buvo liepęs įvesti svečią, norėdamas iš karto jį apstulbinti. Grafas stovėjo žiūrinėdamas Albanio ir Fatorijais drobių kopijas, bankininkui parduotas kaip originalai – ir, būdamos tik kopijos, jos labai netiko prie neskoningų auksinių išraitimų puošinčių lubas. Išgirdęs danglaro žingsnius, grafas atsigrėžė. Danglaras linktelėjo galvą ir gestu pakvietė grafą sėstis į pauksuoto medžių kreislą, aptrauktą baltų atlasu, kuris buvo ataustas auksu. Grafas atsisėdo. Ar turiu garbę kalbėti su ponu Demonte Kristu? O aš, atsakė grafas, su ponu baronu Danglaru, garbės legiono ordino kavalieriumi, deputatų rūmų nariu. Montekristas pakartojo visus titulus, kuriuos buvo perskaitęs barono vizitinėje kortelėje. Danglaras suprato pašaipą ir prikando lūpą. Atleiskite, tarė jis, kad aš iš karto nepavadinau jūsų titulų, kuriuo apie jūs man pranešė. Bet kaip žinote, mes gyvename demokratiniais vyriausybės valdomi ir aš liaudies interesų atstovas. Vadinasi, atsakė Montekristas, išlaikęs įprotį tituluoti save baronu, jūs atpratote kitus vadinti grafais. O, aš ir pats tam abejingas, nerūpestingai atsakė Danglaras. Mane pakėlė į baronus ir padarė garbės legiono ordino kavalieriumi už keletą paslaugų, bet Bet jūs atsisakėte savo titulų, kaip kitados Montmorency ir Lafayetas? Sektinas pavyzdys? Žinoma, ne visai, tarė sumišęs danglaras, suprantate dėl tarnų. Taip, tarna jūs vadina jūsų malonybę, žurnalistams jūs gerbiamasis ponas, o rinkėjams pilietis. Šitie atspalviai labai paplitę, esant konstituciniai santvarkai, aš puikiai jūs suprantu. Danglaras sučiaupė lūpas. Jis įsitikino, kad čia Montekristas stipresnis ir nusprendė grįžti į jam labiau įprastą sritį. Ponas grafė, tarė jis nusilengdamas, aš gavau pranešimą iš Thompsono ir Frenčio bankų. Labai malonu, baronė. Leiskite man jūs tituluoti taip, kaip jūs tituluoja jūsų tarnai. Tai blogas įprotis įgytas tuose kraštuose, kur dar yra baronų, kaip tik dėl to, kad ten nekepa naujų. Taigi kartoju, man labai malonu, nes nereikia rekomenduotis pačiam, o tai visuomet gana nesmagu. Vadinasi, jūs gavote pranešimą. Taip, tari Danglaras, bet turiu prisipažinti, neįstengiau gerai įsiaiškinti jo prasmės. Na ką jūs? Ir aš net turėjau garbės užvažiuoti pas jūs, norėdamas paprašyti kai ką paaiškinti. Prašau, aš klausau. Pranešimą, tari Danglaras, rodos turiu čia pat, jis pasirausė kišenėje. Taip, štai jis. Tas pranešimas atidaro grafui Montekristui neribotą kreditą mano banke. Kas čia jums neaišku, baronė? Tik žodis neribota. Argi ta žodis neprancūziškas? Suprantate, juk rašo ir angliškai, vokiškai. Ne, ne, sintaksė čia tvarkoje, bet buhalterijos atžvilgiu viskas netai paprasta. Argi Thompsono ir Frenčio bankas, jūsų nuomonė, ne visiškai patikimas baronė? Paklausė Montekristas, kiek galėdamas naiviau. Velniai griebtų, šitai būtų labai nemalonu, mano ten padėta šiek tiek pinigų. Ne, visiškai patikimas, atsakė Danglaras ko nepašaipiai, bet pati žodžių neribotas prasmy finansų srityje tokia miglota. Kad ribų neturi, taip, paklausė Montekristas. Kaip tik tai aš norėjau pasakyti. Visa, kas neaišku, kelia abejonės, o abejodamas, sako išminčius, susilaikyk. Vadinasi, kalbėjo Montekristas, jeigu Thompsono ir Frenčio bankas pasielgė lengvapėdiškai, Danglaro bankas nelinkė sekti jų pavyzdžių. Kaip tai suprasti, ponas grafė? Ogi štai kaip. Ponų Thompsono ir Frenčio nevaržo sumos dydis, o ponui Danglarui egzistuoja riba. Jis žmogus išmintingas, kaip pats ką tik sakė. Ponas grafė, išdidžiai atsakė bankininkas, mano kasos dar niekas nėra skaičiavęs. Taigi, šaltai tarė Montekristas, matyt, aš būsiu pirmasis, kuriam teks šitai padaryti. Kodėl jūs taip manote? Todėl, kad paaiškinimai, kurių jūs iš manęs reikalaujate, labai panašūs į sviravimus. Danglaras susiraukė. Antrą kartą šis žmogus įveikė jį ir dabar ten, kur jis jautėsi kaip namie. Pašaipus jo mandagumas buvo apsimestinis ir ribojosi su visiška savo priešingybė su akiplėšiškumu. Montekristas priešingai šypsojosi meiliausią pasaulyje šypseną ir dėdavosi naivus, kai to panorėdavo. Naivumas teikė jam nemažą pranašumą. Žodžiu, ponia, tarė danglaras patilėjęs, aš norėčiau, kad jūs mane suprastumėte ir prašau nurodyti sumą, kurią pageidautumėte iš manęs gauti. Bet, ponia, tarė Montekristas, nusprendė šiame ginčia netrupučiu nenusileisti. Aš prašiau neriboto kredito todėl, kad iš anksto negaliu žinoti, kokios sumos man gali prireikti. Bankininkui pasirodė, kad atėjo jo triumfų momentas. Išdidžiai šipsodamasis jis atsilošė kreislę ir tarė. Nesivaržykite, galėsite įsitikinti, kad Danglaro banko kasa, nors ir ribota, jis tenks patenkinti didžiausius reikalavimus ir jeigu paprašytumėte net milijoną, atleiskite, kiek? Net milijoną? pakartojo danglaras su kvailu aplombu. O ką aš veikčiau su milijonu, tarė grafas. Viešpatie mieliausias, jeigu man reiktų tik milijono, tai dėl tokio menknekio ir kalbos nebūtų apie kreditą. Milijonas. Betgi aš tiek visada turiu piniginėje arba kelionės dėžutėje. Ir Montekristas iš mažos knygutės, kur buvo jo vizitiniais korteliais, išsėjėmė du čekius po 500 tūkstančių frankų, apmokamus pateikėjų iš valstybės išdo. Tokiam žmogui kaip danglaras reikėjo smūgti kirvapente per galvą, o ne truputį bakstelėti. Netikėtas smūgis padarė reikiamą įspūdį. Bankininkas susvyravo ir jam ėmė svaigti galva. Jis įsmeigė Montekristą paklaikusias akis, jų vyždžiai buvo šiurpiai įsiplėtę. Klausykite, tarė Montekristas, prisipažinkite, kad jūs nepasitikite Tomsono ir Frenčio bankų. Na kągi, aš šitai numačiau ir, nors nekažin ką apie tai nusimanau, ėmiausi atsargumo priemonių. Štai čia dar du tokie pranešimai kaip tas, kuris adresuotas jums. Šitas vienos Aršteino ir Eskoleso bankui, baronui Rothschildui, o kitas Londono Beringo bankui, ponui Lafetui. Tai reikia jums tarti žodį ir aš išvaduosiu jūs nuo bet kokių rūpeščių kreipdamasis į vieną iš šių bankų.